uko inkuru duhabwa n'abajejwe intwaro muri komine ndava zikemezwa n'abarongoye igipolisi mu ntara ya mwaro zivuga ngo hari hafi igihe cy'isaha indwi z'ijoro ryakeye aho urugo rwa Pascal Binenteri wo ku musozi bugera muri komine ndava intara ya mwaro rwategwa n'abasuma bahiba inka bibiri abo basuma ngo bari bane ariko babiri barashoboye guhunga ngo bari bitwaje umupanga n'ibiziriko mu nyuma abanyagihugu kuri uyu musozi barakomye induru barabatesha abasuma baca bati nka bariruka musane komine ndavaro yizindenza ko avuga ko aba bakuru uyu musozi baciye bakurikira abo basuma barabafata ngo barabakubita gushika bapfe abagabo ngo umwe yitwa Diodone uwundi na akitwa Samusoni bose bakaba bava ku musozi wa Higiro uri muri zone ya Buziracanda mu gipolisi bamenyesha ko bahashitse ariko ngo basanga abantu bamaze kwitaba imana musane komine ndavaro yizindenza ko asaba abanyagihugu muri iyo komine kutihani kuganira ahubwo ngo bashikirize abajejwe umutekano umuntu wese yafashe hari ikosa yakoze abasaba kandi ko bubandanye bararira ingo zabo ngo kugira bagwanye ibijyanye n'ubusuma bw'inka bw'imonogoje muri iyo komine muri iyi minsi imwaro rohandi kuri yo hagiye isanganiro muri icyo gisata nyene hari umuntu azwi ku izina rya Sayinkuye Williso yaraye yishwe mu ijoro ryakeye ni ku mutumba munyika wa komine Rugombo y'intara ya Cibitoke uyu mugabo bivugwa ko yarashwe n'umuntu yari yambaye impuzu za gisirikare yiciwe mu nzu wahejeje gufungura haba mu muryango wiwe cyangwa mu babanyi bemeza ko ata muntu bari bafitaniye ingorane umusitanteri wa komine rugombo ya tisikaderi agasaba abanyagihugu kwirarira urusengero rwa penekoti nyanzarake ruri bukeye rwuguruwe mu gitondo cyo kuri uyu wa kane gadeni y'ukuri buri amatari w'intara y'amakamba niwe yafashe iyo ngingo inyuma y'iminsi ine bwugaye kubera umwumvikano muke wibonekeje hagati y'abakirisitu n'ubuyobozi bw’iyo shengero ariko umupasitori agira kabiri we yarasubirijwe inyanzarake twakura jean Pierre misago isaha zine zirenga gato mu gitondo cyo kuri uyu wa kane niho gadi niyo kuri buramatari w'intara y'amakamba yatangariza imbere y'urusengero rwa pantekote rw'inyanzarake ruri bukeye ko guhera iyo saha urwo rusengero rushobora gusubira gusengerwamwo mu nyuma y'aho rwugariwe nk'izo saha nyine kuri uyu w'imana uwo arongoye intara ya makamba avuga ko mu nyuma y'umubonano bagiraniye kuri uyu wa gatatu n'ubuserukira imbere y'amategeko ishengero rya pantekote mu burundi yari yaherekejwe n'abandi bapasitori batatu basanze amatohoza yobandanya ku biregwa abarongoye ishengero rya pantekote rya nyanzarake ariko abakirisu basenga ariko ko umupasitori wa kabiri yarasubirijwe bamwe mu bakirisu bakavuga ko hisunzwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi buramatari wa makamba nawe akavuga ko uwa kabiri yahagaritswe by'imfata kibanza ngo habanze hahere amatohoza ku byo yagirizwa ariko kuwurongoye iryo shengero we yagumye mu kibanza cyiwe buramatari wa makamba akaba yasabye abari bamwitabye bari bagwiriyemo abagabo kurindira bihanganye ikizova mu matohoza ariko ariko arakogwa n'intwaro na epebu ariko ngo gukurana si wo muti w'ibibazo bafise ahubwo igikuru ngo ko guhanurana jean Pierre Misago ibukeye muri komine Nyanzarake radio isanganiro jean Pierre Misago turagukengurukiye mu gisata cy’indero, ubushikanganje bw'indero ntibwemeza canke ngo buhakane ku kibazo konkuru ku banyeshuri bari bamaze umwaka muhira batagikoze kubwo burenganzira busubira ku Buronswa. muzi la loi fondamentale muzi ukuntu abatatuye concours boca baja mu myuga ahubwo plutôt nuko dufashanya yuko les formations professionnelles zijyaho kandi zikerekana icyo zijejwe jewe nukuri ndababera umuvyeyi nabana Fabio nashizeho tuziga kabara ka tubanze turabe d'abord la responsabilité y'uwo ari we wese n'ubu ndi sure certaine kuko bazi bati tuzokora ku nkuru hanyuma twibandanirize kuko hariho abamenya nabonye tuko turimbura tuti ubu rero dezorome hazokore uwamaze kumenya mu ishuri mugabo mbisure yuko eh, bose baca bavuga ngo urahinduye amategeko kandi natwe tuko turabona izo makema nicyo gituma twanavuze tuti ko tuzosanga yareshuwe mu ndero kweri na konkuru umvanyure turindire gatoya tubanze mudufashe turabe izo ka icyo twavuga ni uko twavuga tuti ntihagire umuntu ahindura lisite yariya duha bwa mbere dodo turazifise eh, mugabo numvaye ko harimo amahinyu tuzohita tukaca tugwamo ariko ombayiseye amajwi y'umushikiranganji w'indero tuyakesha Francine ndiho kubwayo tukiri muri ico gisata nyene c'indero abana biga mu myaka ya mbere gushika mu wa gatandatu muyinga ntibararonsa impapuro ndangamanota birete muri bw'igifaransa mu gihe hari ababyeyi bidoga ko batazi do nido ry'umwimbu w'abana babo mu buyobozi bw'inyigisho bakamesha ko izo bilete zikiri mu ariko vuba ngo zizotangwa ni nkuru ya Donenze y'Imana. abiga kuva mu myaka ya mbere gushika mu myaka ya gatandatu y'ishuri shingiro ahi muhinga bamenyesheje gusa ikibanza n'ibyijana baronse nyuma y'iminsi itandatu amanota asomwe ico n'uwo n'abaregwa bategereje ni urupapuro ndangamanota ariyo bireta mu gifaransa bamwe abanyeshuri bakavuga ko ngo babwiwe ko zizoronswa abazoba bashaka guhindura ishuri hakaba n'abivugira ko ngo ari itungano rishasha ry'inyigisho ariko bamwe mu bavyeyi eka n'abigisha bo bakabona ko ngo ari vyiza ko izo ndangamanota zihabwa abanyeshuri bose kuko ngo ari ariho haboneka neza ubushobozi bw'umwana urabye icigwa kucigwa ubuyobozi bw'inyigisho mu ntara muyinga bavuga ko ababyeyi borema ngo izo byerekeye zizoboneka ngo ziracari mu bushikiranganji inkuru ziva muri ubwo buyobozi zikemeza ko ngo n'intonde z'abana bakeneye izo birete zarungitswe ijuru bijejwe iyo donenze imana imuhinga bwa radiyo isanganiro ya ya ya ya muntu utumvira isanganiro urahombye urasizwe n'amajyambere n'ukuri ano makuru tuyabandaniriza mu bya politike mu mugambwe badasigana iprona babona ko umuhanuzi adasanzwe w'umunyamabanga mukuru wa oni akwiye gufasha kugira ngo ibiganiro bibereye arusha birangire maze uburundi butegura amatora yemirije atazindi nzitizi konsera nibigira serukira iprona mu ihuriro ry'imigambwe fdp aherutse kubonana n'uwo muhanuzi michel kafandi bujumbura aho bavuganye icyo bamwe n'abandi bakwiye guterera kugira ngo ibiganiro biberera rushya muri Tanzania bw'icyo bishyitse ko abona ko akwiye gukorwa icegeranyo gihuza ivyumviro byavuye mu biganiro biberera rusha nibera hagati mu gihugu mukurikire conseil nibigira aserukira iprona mu yuro ry'imigambwe mu Burundi twebwe tuvuga tuti none ko umuhuza yama yatumye ko ibiganiro kandi noneho mu kwezi kwa cumi na kabiri yari yavuze yuko mu kwezi kwa gatandatu ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ibyo biganiro bizoba byaheze twebwe natwe twari twabyizeye twebwe twavuga tuti none hariho ibintu bikomakomeye umunani abanyamigambwe bose bahurije ko imigwi yose rero yaratanze icegeranyo ahubwo twebwe twari turindiriye yuko nawe aduha icegeranyo cy'ibyo abona byokubaka bafatiye ku byo abo yabajije ibibazo bishuye akabona ati turabona ko byokubaka bigashobora guhuza bamwe n'abandi niko twibaza kuko ntawunezereza bose ariko ku gihugu arabona ati ibi i byotuma abarundi basubira kuja hamwe n'amakungu agasubira gufasha uburundi amasezerano yarusha n'ibwirizwa shingiro ry'uburundi guhinduka no kudahinduka sinzi ko hari icyo mwabivuganyeko ntaco ko gusa wewe yerekana ati ibiganiro ko bitarahera tukaba tubona hari ibindi bikorwa biriko biratangura na cane cane gusubira kuraba ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro warabona ko abivuga ahagaritse umutima mugabo twebwe tukavuga tuti n'ubundi ubundi nicyo gituma dusaba iyo raporo ko yoba yabonetse kugira ngo turabe ko ibivuyemo hari icyo byofasha muri iryo hindurwa ry'ibwirizwa shingiro ririko rategurwa hari isango rikomeye ry'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri uburundi butera bwerekeza amatora hamwe ataco ibiganiro vyoshika ko kino gihe nimubona yuko abanyepolitiki bohava baja mu bindi n'ivyo nyine twarabimushikirije turavuga tuti nico gituma duhagaritswe umutima niba raporo itaraboneka kuko aho bukera twese imitima izoba iri mu integuro y'amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri tugashaka ko tutoja muri ivyo vy'amatora ibiganiro navyo vyari uko biraba ataho biratera intambwe ni ukuri byonyaruka ariko ivuyemo ikavamwo konseriya ntibigira serukira iprona mu ihuriro ry'imigambwe mu burundi yaganira na leonce bitariho mu by'imibano ingo zirenga ibihumbi mirongo ibiri zari zubatse bidaciye mu mategeko nizo zaraganye mu ntara ya ngozi mu kiringo cy'ukwezi guheze mu yandikisha hakaba harimwo ingo z'abari mu idini rya isilamu urongoye igisata cy'inzandiko ndangamuntu mu ntara ya ngozi amenyesha ko ukwezi k'umunani ni kwarenga batiyandikishije ibihano bizoca bitangura gushyirwa mu ngiro inkuru ya polinari muzagara amakomini icyenda agize intara ya ngozi indwi yose abiyandikishije mu bitabo byagenewe icyo gikorwa baramaze kuragana ikivunga kuko bose babigiriye umunsi umwe hasigaye komine kiremba batarashinga isango ryo kuragana kuko komine ngozi itekanijwe ku wa gatanu uza aho ingo ibihumbi bine n'amajana umunani zizoragana bose hamwe rero mu ntara ya ngozi ingo zingana ibihumbi cumi n'icyenda n'amajana umunani na nizo zimaze kwiyandikisha ngo baragane atanazi ikintu n'akanwa arongoye igitata cy'inzandiko ndangamuntu mu ntara ya ngozi avuga ko abiyandikishije barenga ibihumbi mirongo ibiri kuko atararonka ibiharuro bya komine kiremba warongoye icyo gisata avuga ko amaraporo atangwa n'abakuru b'imitumba yerekana ko hari abacica amatwi muri abo ngo harimo n'ingo zimwe zimwe z'abayisilamu usanga umugabo afise umugore arenga umwe bikagorana rero uwo yandikishe canke uwo yirukana kuri abo bica amatwi atanazi n'akanwa avuga ko ku isango ziyaye mu ntara ya ngozi ry'ukwezi k'umunani guheze ibihano bizoca bitangura gufatwa hakurikijwe amategeko ngozi ponari muzagara radiyo isanganiro e, ngira murazi yuko ibihugu byo muri aka karere e, turafise ibibazo bitari bike hariho ibibazo bijyanye n'ubutunzi hari ibibazo bijyanye n'umutekano hari ibibazo bijyanye no kuronka umuyaga nkuba hari ibibazo by'uko abagwizatunga bakora bisanzuye muri aka karere tugahanahana ibidandazwa rero ibikorwa bikuru bikuru bizoja muri iyo mice yo kuraba yuko amahoro n'umutekano bisasagara bibandanye bisasagara muri aka karere kugira ngo abanyamigambi yo guteza imbere ibi bihugu nabo bakore bisanzuye ariko kandi dushobore kubandanya duhanahana n'ibidandazwa hagati y'ibi bihugu kuko kugeza uyu munsi turavye ingene ibi bihugu bihanahana ibidandazwa ngomba kuvuga ibihugu biri muri aka karere wezi itatu akaburungu isanganiro akaburungu orge isanganiro ano makuru tuyarangiza kuyavugwa mu bindi bihugu muri repubulika y'intwaro rusange ya kongo ibiro mpuzamakungu bijejwe hagati y'akazi na muntu bimaze kugira rusansuma rw'ibinogo rusange bishyirwa kuri mirongo itatu n'umunani mu karere ka kasayi kuva mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka muri Gana naho ishyirahamwe ya minisante nasiyonari isaba icyo gihugu gukuraho igihano cyo gupfa na mukuru w'igihugu cya leta zunze za amerika uno munsi ntihashika ipari mu bufaransa agaza kubonana na mugenzi we emmanuel macron amakuru yo mu makungu tuyabaze christian nizigama muri repubulika y'intwaro rusange ya kongo mu karere ka kasayi ibinogo rusange byatawemwo abantu bashika mirongo itatu n'umunani byaratowe ku maganekerezo ya kane na ndwi ukwezi kw'indwi umwaka turimwo intara ya Kasai guma mu mishamirano kuva mu mwaka na gatandatu muri Ghana naho amabohero abantu bafungirwamwo ararengerwa n'ibitigiri by'abafunzwe aho bishika ugasanga ubuzu bwa sugumwe cumi busangirwa n'abanyororo ijana ishiramwe mpuzamakungu Amnesty International byaravuganye n'abanyororo batari bake